itxu eman doka. Ingun. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu eman doka. Atsumandokan Charles Bidegainek prehait hitza aipatuko deiku kolaboratzaile berri bat eba izinen zaiku egoitzurrutiko etxea aipatuko deiku ze politika frantziako iraultzan hizkuntzak ziela eta eta eniaute txamendien kantagintzan nundira gure lagunak aipagei. Aipagei! Txumanoka. Hasgitin. Gentia jente e denetik hauz lurhuntan zertako denez ez dialakoz sobea kumprenitzen, eta horrek inkiet aldi bat sortazten deialakoz, jinkuak beharruken dutugu. Gentiak haien beharra badu, be egunoko batian latz eta hitz edo bestian zoriontsu eta alageai zentzu baten edieiteko. Sortze eta hiltzeko mistoiai zentzu bat emaiteko beraz jinkuak asmatu dia. Batian kabale itxuakuak, bestian gue yduikuak, bestian aldiz lanho baten balde ezin ikusi eta ezpitu hutsekuak. Teorian eran bezala, gui sokori kosiaen ekarteko asmatu dia, bena mundian mundu denetik broia, ahara, alkarten arteko herra eta gerla baizik ez deikie oenbu ekari. Bakotsak be esin hezmenai lotuik ahurosoka pentsatuz egia universalaen jabe dela, bestia etsaitzat hartzen du hanitxetan, muturiala arte jamanez beste horren kuntrako sentimentia. Hildo hortaik, bigeren gerra denboa hartan, petai maesalaen gobernamentiak bat hartu zian mila bedeatzuehun eta berrogeieko setemeaen hamarian, helbuia zen judutaren otsestko influenzia ekonomia mundutik kentzia. Hatsare batian judutiarek zutien eta etzutienen hartzia izan zen, eta geho, nahiz artetik eraiteko marinen aitak ykatu, Auzvitz bezalako akampaleku goxu eta jamanek izan zien gaz koxia hatxar dezaten. Euskal judutarrake bazien hoien artian. Lehen arestatia Josef Miehari deitzen zen, biarritztara, hoita bat urtetakua. Mila bedeatzehun eta berroita biko aramaiatzaen hoita zen hartu ikizan eta Auzvitzea jamanik izan. Hua bezala, hanitz izan zien Euskal herri untan – haien auzbitxea jamaiteko aitzakietan, bestiak beste, peteenk enpozatu izar famatiaren ez jamaitia eba zen. Arte hortan, alemanak frantzian zien, paizen bestiak beste. Eta egun batez, nazi kargudun bat, Picassoekin zela eta Gernika margua iso, alemanak Picassoai galtegin zeion hua ote zenez lan haen egilia. Eta artistak ez? ziek. Bena arte hartan zirkuak etzian etenik, eta futbolak balak izanagatik jeraikitzen zian. Mila bedeatze hyun eta berrogei berrogeita bateko sazuan, iruñako osasuna iruneko real unionen kuntre ai behara zen, bena egiteko autobusa panatuik, jokalaiak eta stafa otostopez heltu zien partidala. Bena aleike jabazi, hiu bat, Iruñakuak kontent, Franco errepresio lanetan ai, naziak Europan nausi, bizitza txur-txur zuan ordu hartane. Txur-txur, sumaiten tako pü. Istante Charles Bidegain hitze zitzeat junen gitzait zielabena lehen lehenik lankiden lanetaz pubizitate kosia. Haitzur eta jorra laboien emanaldia Euskal iratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak edo easte ondareko hitzordiak atzamanen ditutzie, aste gusiz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan eta igalde goizez, zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia, euskal iratietan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 inoiz Ez gira eneatuko, zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Charles wie de Gei, kiss es is. Kiss Hitze egin beti bezala, Charles ekin, sekulane, xanto, erraitan den bezala, entzun ez nian hitz bat. Emaiten dik horrek eh, arrunt eh, oksitan dara? Bai, hori ikusten da zinez eskula urrundu zela zietzi botarrek. Eh? Audio <laughs> nire zunuena ez juran eta barkosen. Eta ene afera zen apresait hitza entzun nuela. Eh, zer beti beharriak piztuik nun bait nuntze erraitenen bizi? Enin eh, nintzen komisaria nari beharrik, baina ene beharria nuen hor eta jo arrozistratzen di nuen. Eta hori mementuan ez baniz hor zen ere, jelote hori eta zer da. Eh, errez da, eta hori esuazan zator bildu dinuen lagu mila horren. Edo hori, eta ez ditutena berriz entzuen bena. Hor, eta mementuan entzun ez dudana, ua, uartura be pasatu zaitena, gero txusten dut. Ba, batzutan, gauza bitxia bali aliten jot Apresait zer da, zen, naken zer zen. Eta gintzait, beste fenomeno bat, hor, horrokorra, anitzetan kanpotik hartzen dugu laik hitz bat, hartzen dugu erdaraz duen erran nahiarekin eman esan espanto hartzen dut, espainolez bazakiten de espanto dela beldurgarria. Ba, gero, hitza sartzen delait, izkuntza batean, emeti, emeti bere bidea egiten du ur, ur joairea bezala erretan, bere bideti joa egiten da, eta zuen lehenbiziko erranea daltzen du, eta temetzen zaio, eta duetako espantuka ez da bat ere beldurgarri, da, hori da apresaitekin ikusi nuen laboratorio bezalan pixka bat hori gertatu zela. Eta ez txulan banuen lekuko bat, zer zen izan, edo kastio bai. Ter, hori indik apresait. Ta da apresait? Ah, kasko gina zen. Zu bihan esaztatizu. Ez apres heit apri fe. Abo, ah, ta zer da? Apri fe, abo. Apri fe da, eman zan nit hemen etxea eta tinta, tinta hasi behar dut, edo editen dut unen beste metroka, edo forfe. Unen beste. De, unen beste iten bali dut hori da apri, apres heit, kastronez, apri fe. Presio edina entzinetik. Orduan, trebia, hori entzunuen, nuen, apres eta errantzautan, hola da. Bai, baina urgunaro, Bartosen eta <laughs> beste egiten itza emeti emeti kambiatu da. Zer ertatu da? Oh, hori indira presait, ba? Nola nahizka, <laughs> sabotatu du lan. <laughs> Eh, bada itza, bu... Dei, nola gentzuen esberotarez. Es, eh, Zer egtatzen da? Apresait. Paratzen bali madut, landileak albezin aster egin behar du. Ez du egiten orduka. Ez, du, du bi eman, berdin irabazten du. Horean, zer da ondorioa, nizetan lana daizki egiten dola. Eta horre, apresa eta askoine zer nahi zuen apresa, eh, normal, emeti emeti esoraz jatu da, eta erren nahi du daizki. Bakle, nubait. E, e, eta horret, eratuzten du, izbat nola emeti emeti tamiatzen alden, behin eta uh, beste hizkuntza batean sartzen delaik. Eta polita txaman Eta egia da, barkoseko muga muda behar bada ez dola pasatu. Eta luke uh, uhaitza ez dola trebesatu hitzat. Ez dik uh, arrastro handik utzi uskan. Eran edo lanian aiziztela behaz untsa. Ah, hoi ikuspuntu bat bai, mesi din aipatzia. Ah. Hauksu bat eginen dugula behala, ahaide bat eh, entzunen uh, behitugu bena lehen lehenik, eh, be barne promoake hartu beharrak dutugula. Mena lukanka, lukanka horrek, ez dik aski piperik, mena ez dik aski gatzik, eh? Piperetagatz gu eguerdiko eman osagarri kronika, ekonomia, ahomizko historia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe, jokiak! Bo, bo, ezakalak, ezakalak horro Bo, eta beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egin oz, eguerdita hauen bako txartin, duztu diazta, piperetak irakurtzea da bizitzaren alde, ez eh, dugu. Uh, ba, Geroztik beti, beti segitu dut antzerkia. Eh, egiten du lotura bat e, gure tradizioaren da vanguardiaren artean. Ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera, kulturalea entzunezazu, goizeko amaiketatik aurrera, euskal irratietan. Utuman doka, utuman Utuman doka Utuman, utuman doka, utuman doka, doka pinatxo eta peti alkarrekin kantana izaizku kantoe juntan Leonard Cohenen eder eta famatu bat ekarriko deikie Aleluia deitzen dena, ez pinatxo eta peti. Peti. Ez sekretu bat batzen Davide kio jaunak laket Baina zuri musika zea jolan Oladoa lagaboga Minor bera, maior gora Errekaz dora duen Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Fedeak ez du balio, lamiak alaxe dio, Lotuko zaitut zukaldeko alukira Apurtu dizu tronua Moztu hilearen jira Ez tarritik erauzi Aleluia maitasunik ez diterak utxi asko egon naiz hemen lehenago Gela ezagun, lurra lagun Zuto batu arte nintzen bakarrik Bander arku Maitasuna ez da desfile baizik Gauza zirtzia eta ospela, aleluia Aleluia And. 宙ママのどうか宇宙ママのどうか宇宙ママのどうか石川 irradiert Ich kann irradiert Ich kann irradiert Ich kann irradiert Utsu mandoka juntan leho berri baten zabaltzen hasten gela hiekin eh, egoitzurtiko txea, egunon? Egunon. Frantziako irrautzalat eh, junen gutuk gibelka, zen eta egimeetuk tesis bat, hor eh, Frantziako irautzak nolako hizkuntza politika otesian eta euskaldun baten ikuspuntutik egin den lan batuk, horien hasteko, hola, zer ekeraman hai eh, gehi horren ikertzea? Ba, iduritzen um, zitzaidalako, Iraultza frantsesaren baitan eta iraultza frantsesaren garaian hizkuntzaren problematikak eh, laguntzen duela mm, ulertzen gaur egun bizi dugun eh, egoeraren parte bat. Eh, nortasunaren gaia dela, hizkuntzaren gaia dela, ba, hizkuntzen anistasuna, Eh, kulturen anistasunaz, eh, elementu horien inguruan den uh, tirabira, den eztabaida den korapiloa, momentu hartan uh, uh, gorpuzten edo ideologikoki forma hartzen hasi zera, eta beraz, ikusten nuen beharrezkoa, itzultzera gara hartara eta aztertzea zer zen egiazki gertatu. Beraz, e, jauzi bat egin behar dela irautzako egoera, egoeraen kumprenitzeko, irautza gabe, e, eh, bazela, ordin eh, gaur deitzen den Frantziako estatu hau, puzkak eginik zela, hizkuntza andana batekin barnen, eta puzka hoien bakotxan barnen bazila jantiuak, bena aleike hizkuntzak dela eta erromatara irreferente. Bai, e, erromatarra edo latina, erren berda, erdiaroan e, e, bon, ba, Eliza katolikoaren e, eraginpean, e, besteak beste, hizkuntza batzen nagusi, eta ba, erromatarren, e, imperioaren e, desegituraketarekin, hor mm, sortuko da e, nola legitimitate edo eh, momentu hartako erregetzen arteko legitimitate guda bat edo jakiteko nork zuen ordezkatuko erromako imperioa. Orduan e, ez da horren erdian hizkuntzen e, gaia agertuko da. Jakin bar da erdiaro arte Mm, hizkuntza diplomatikoa poteraren hizkuntza berrigiarena baina poteraren hizkuntza ere latina dela eta mm, beraz erregetzen artean talka hori edo mm, nolaran guduka hori hasiko delarik ba, bakotsak bere bereizgarri bezala eh, hizkuntza e, bat hautatuko du eh, bere erreinuan erabiltzen den hizkuntza bat eh, ez bakarra e, jakin berbaita momentu hartan erreinuak zirela e, ezkontzen e, ezkontza ezberdinen, tratu ezberdinen, gerla ezberdinen eh, emaitza, orduan e, artifizialki e, eh, indarrarreman baten bidez sorturiko eremuak, eta eremu horiek zirela bat tereko erenteak izkuntzaren aldetik, baina erregetzek autu bat eginen dute hizkuntza bat esteko. Orduan, orduan hasiko da, hainbat, talka e, nolarran e, erromatarren imperio ordezkatzen zuen hizkuntza hizkuntza horren aintzinean ba, nork zuen eh, bere lekua beteko. Eh, erramar baita latina zela momentu hartan hizkuntza unibertsala. E, e, leku ezberdinetan hizkuntza ezberdinak ari ziren, baina hizkuntza bat bazen ergarren artean komunikatzeko eta hori latina zen. Ba, norren aintzinean, entxatu, ba, asiko da teorizatzen bederen entxatuko dira, e, bakotsak bere hizkuntza definitzen e, ba, hizkuntza unibertsal bezala. Hor e, asiko da, nola baiteko teorizazioa. Eta justo hor eh, aipatzen eh, da hielan hortan eh, kasik babel baten sindromoa hor ala, el, el, e, e, Elisa edo ez Elisan, Bibliaren simbol hoi hartuik zer, zen beldur hori edo zer zen babelen sindromo deitzen zen hoi? Deia, eman behar da kontestuan momentu hart, garai hartan zer, zer, zer, zer kontestuan bizi diren Oargarri da, mm, garai hartan direla mm, India eta Amerika mundu berria deskubritzen da. Eta mundu berri hortan, hizkuntza berria, kultura, zibilizazio berriak eh, eh, ezagutzen dira. Hor, anistasun hori dela eta ma, ba, eh, teorizazio eh, erregetza, erregetza ezberdinen barnen ziren idazle eta poterari lotuak ziren idazleak, jakin behar baita garaian idazleek eta denbora zutenen gogoetarako eta eh, e, erregetzaren inguruan mezeno batean bizi zirela, idazten dutenean idazten dute haien haien mezenaren interesen arabera, ez? askatasuna mugatua zen eh, askatasun intelektuala bederen eh, idazteko berziren baliabideak eta hori hori errealitate bat zen. mundu berriaren eh, deskubritze horren aintzinean ernazimenduan eta hizkuntzaren inguruko eztabaida bete betean agertuko da. Eta hor beraz, ba, Elizaren Elizaren teoriak, Babelen teoriak Ba, babelen teoria gorpuzten hasiko da, baina bai, bi teoria ezberdin interesgarria ikusten bi teoria ezberdin eh, enfrentatuko direla momentu hartan. Bat da, uh, ba, erraitea, ba, ba, ba, eh, izkuntzen sakabanak eta dela jainkoaren zigorra, eh, beraz, eh, eh atxarrean izkuntza bakarra zela, eta ba, jendek egin uh, desbideratzen ondorioz edo, ba, hortaz eh, jainkoak zigortu, zigortu zituela eta eta konfusioa, konfusioa eragin zuela ez. Haien hartan ezin komunikatuz eta ba, hori dela eh, nonbait jainkoaren zigorra. Hori da teoria bat. eta beste teoria da, anistasuna zigor bezala planteatzea, baina alderantziz, eh, anistasuna planteatzea, eh, ba, eh, izaite ezberdinez osaturiko jende, jende multzo horrek, bakotsak bere komunitatea osatu zuela, algarren artean komunikatzeko, eta hori ezela zigorra, baizik eta kontrako ez. Bite teoria arrunt, eh, arrunt ezberdin eh, joanen dira. Eta bite teoria hoik, haldea, eta sailkatzen gaur deitzen dutugun laiko eta ez laikoen artian? Ez dut uste, mm, hola bere daitezkenik, eh? Memento, hartan bederen, adibidez, frantxez eh, erreinu barnean, eh, hori da interesgarria, ikustean dola amabosta masai garren mendean, errenazen garaian, ba, bi ikuspegi horiek eh, garatuko direla, eta ez du, ez da, ez da, ez da Egia dena da, anistasunaren eh, ikuspegia gehiago landuko edo garatuko dela protestanten eh, Eh, protestanten e, eh, nolarran e, bai, adar, adarretik hori hori hori egia da eta mm, gainera E, hizkuntza ezberdinetan e, ba, ba, ba, prote, kalbinisten ba, biblia mm, e, haien liburu sakratua e, hizkuntza ezberdinetan itzultze, itzultzeko indar horrek adierazten du badela hizkuntzen anistasunarekiko bestelako ikuspegi bat. agian utilitarista ere izan daitekena, baina hor bazen egia ba, beste bide bat irikiko dela eta hainitz baldintzatuko duela ondotik Eh, ba nola protest, ba, protestanten mundu hortan eh, zinez eh, anistasuna goratuko den eta anistasuna lehen lerroan ezarriko den ez, ez nolarran zigor bezala baizik eta aberastasun bezala Bon, ebe gauko hortan utziko diagun ahibalin baduk eta dagun astian ikusiko zerta lotuko gien. yeah. Oh, yeah. Gaueko amarretan musika emankizun dak euskal irratietan. Selecta mundak orkestua hot shot irraza joa. Aztelenetan hot shot, laro gehi namarkadako musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia kaizo eta ongietorriak zuria betzez irratxaiora. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizuna. kizuna, Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni Eta ni brutal. Euskal irratiak, musikazalen irratiak. adi musika emankizuna asteak gauetan bederatzietan biziki maite isek larun bat gauetan aneketan eta ere ikande gauetan zazpietan oh, eta bai Asi nahi zerbait sentitzen arruan adi Euskali ratia Euskali ratia Euskali ratia Eta bai, hau haikuan egin handukila pause hau lantjo eh, lantio hau Alex Sarduik kariko deiku presoai edo preso baten gutunak edo presoan eskutitzak uste dute deitzen dela eta be voilà, besteagoik gabe entzun dezagun Alex Sardui be botz ozenaekin kantarapiko txez. Gabon Ama Bihit Bakarrik Uri Emateko Berri Hon bat Bukatzenen gure gau iluna laizter nauzu anaien ondoan etxe lengo kalegetan borrokatzeko Esan the sun. mandekoan undariala beti eniaute txamendin kantagintzaen berme eta nundira enelagunak. Hoie, suposatzen jat, igan hastian aipatzen begintian preso eta ba e, garai e, eta garai eta tiamaiten gutin, ala bate? Ba, hemen bazitian auzuan beraz, hiru mutiko egoldekoak, eh, ieslariak hiruak. Ta, ari zen, beraz, bazitan inik e, eh, berotoki bat, eta oro, eh? Eta egun batez, atxaldia zean, orduan e, eh, e, Dona Paleon zait komisionez, eta han, kausitzen diat, bidian, gutzatzen diat, gazte bat. E, e, komplimenien itelta partitzen genak, eta artendeak, non dira, ze nun dira. Ta zure, zure launak, ze den lagun. Ah, ez dakizia edo. Ere mandi uste, poliziek ere mandi uste, txomin eta eustakio eta eta horiek. Abo, ah, ez ez, denakien ez, ez bako txako anzoko nari gira lanian, eta ez du den guziz elgarrik usten, eh? Ze urte zen, hoi? Hirutan hoi, eta hameka edo, hola hamar habak, hameka, horako zait. Ta, ordeik behiten unga hauzerat, han baitzuten bere bizilekia, alokatzen baitzuten etxat, ta hat, eh, joan, eta bortan jo, ta bortara dut mazte handi bat, begiak antuik, ni garez, txominen emaztea zian. Eta txomini torbeten emaztea. Nundi da, ez dakigu, ez daki unu niren. Eta ze gertatu da, eta ordean, etzena, etzutena, e, eh, sareka da hortan, bildu nahitara edo nahi gabe, mamago izengoitiko itiko bat, agertu handere hain giletik, eta ustakioen etxigan deriare, antzian, ba aldakizu, no? Ez ez, ez dakio ez ez dakio ez nun diren. rajola etxea jitean, ortukoz banean, gogoan, eta ideia, melodi baten ideia, batak, hanbar eta ebeatzitan, e, eh, melodiak teat lehenik gogoan, eta gio finkatzen gainean lema bat. Nondira, ene laguna, kantu zahar baten zerauk, ez, ez du gioze berri haurik, eh? Euskal kantu bat? Ba, ba, euskal kantia, ba, zera? Hauxe da ikasketako manduaren traza <laughs> Nuntik elkitzen neko. Kambiatia diat, eh, pixka. Nuntik elkitzen neko. eh? E... Iparaldeko kanto bat? Ba, eta suberako ere, uste diat, eh? Betire, gio, pixka, lehemizikoa hori dik, eh? Eta gio, tarai, Ardurenean ez duk, eh, elapide, fraz, musikal bat, gustuko atzeman haukalaik, hua berauke, gero, ha, kantu guzian huauk, itzuli hantik eta ementik eta itzuli gatoz, hizkuntzetan erramiteat, kompazione, e, eh, giltz eskuaraz, e, hitz beradela, kleiz grekaz, eta kle franzuzez, eta badelai, e, kriptogram badelai, hitz beradela, kript, klip, duk, eta eskuaraz klisk, Eta nukerai, begian kliska, <laughs> beti izbera atzen dukana at eta honat, eh? edo bokala, edo. Eta, ba, musika nolo lauk. Azkiuk, eh, Beethovenen eta komparazinen libna, la joa edo, Olako, edo, e, la Sinfonia Pastoral, hartzia, txabe hartzia, kusikok badela lema bat, eta lema hori duk, eta musikalariak hori errepetatzen dik jade eta huna, pixka nahazten balu ezala, errestoak ahatzazten malitu ezala, hartzen dik bihor, eta gero, ahatxo nio berriz lema bezez dut ba melodia gulula, enuk ni teknikaria, enuk egiazko musikaria ni, eh? Bena, bon, xaharrek nola iten zuten, entzeratuz, eh, ziminok erian, itia hola inatuk, eh? ara, e, ordean, non dira, enel, hola, in, in, ina izan zian kantu hori. Ta lehen aldikotz, publikoan, maulen, maulen, magindian, ba, eh, mauleduk, iunainotik izan, lamek, mek, eskalkantea indako, eh, guretzat, eh, manesen zat, alazizte, eh, siberua, ez beste kalifikatifo, beharrik siberua ertia nahikoa dok, <laughs> eh. han, han kantatu gindian oitzenuk, eta, eh, ba ez, pasionaren antzean eta kolera eta guziak, oiz, nia ene guztoko ahon gaizki kantatu indian, eh? Baina publikoa e, berotu zian, zutan jarri zian, ba, ara hola izan zian lehen aldikoz kantatu kantu hori. Eta, e, eh, eta betuk, hitz bortitzak batuk, eh? E, hitz hitzutan batzuk erantziatean hori etzela aize pasatzen da publikoan madarikatia eta horako hitzak ba, plehatzen mitira zauku behar matze gure nene uste nola pian tarararo gure niga ez jostatzen gure zauri ez irriten lakedu madarikatu bakaritzen eta e, zen hortan, kasu hortan e, personalki pasionia bizitzia, aiz eta zean, aizkideak nitean, ah, joan zen eguziak aizkideak nitean. Argun laguna lagitea, men, oitzen du, ez, bai, beherian nina den apartamen ordean, barroki bat eh? Eta hartua, hartu puskat eta e, hartua inik, hauzo atzuk inik erdizka, eta guan hartu partia bagindian, han hartu eta inintila herekin, eta oitzenuk, talua eta xingarra egin eta inik eta Nafarroko mama beltsetik eta e, loriat dana gau poetiko bat pasatia egin dila heek ilan menturaz ba urte hartan berian eh? eta geostik ez diatxekloan ikusi e, hemen hek behin urrundu zizten luar edo eskualde hortarat eta geho hantik landa e, klandestinitatean doa ikabe sartu zitean eta antik behan tohirutan eta amostian behin ukanian bogosko bigaren prozesu moran bizita izan zian. Orden, ez, iparaldean ez zitean, ez zian, ba, eustakio hilazian ordukotz. Baina, torbe, e, hemen izan zian ni, badikat, ene zango triste untaik, gelditu nintzela, oian nintzela. Eta, larazken batzian, eta Wilson eta horiek arrastatu zuztelaik, zian hori eta eh, tenore latzak eta azken aldiko zordian ikusi nitila elatu de, hua, eta geho bo, jakin indian garbitu zutela bai, Bueno, Oficialki que bat? Ba, ba, ba, ba, ez ez hori terrorismoen lana ba, ma, beste alderditik, beste, beste, beste frentetik ako terrorismoa, zeurenik e, eh, eh, frances sekretiek, zeurenik ere, eh, edo espainolek frantzes sekretu sekretien baimena Galekin zen bezala? Ba, ba, gal, gal zen bezala bai. Gal, gal zen bai. Galen bazituzten eta edozen gizaz, e, delako espainolek hartzen zuten prekozioneak balikiale sekulan jakiten balitz ere, Filip González bezalako e, faltsu batek, eta hiltzaliak ekarrazten ziuzten, e, eh, la pegr, bordeleko e, zera makel eta e, trafikante eta drogako eta jolako itaik, eta ere e, zera Siziliatik, ez ziren hauek, esosaba zuten hortako, Sizilian beti baitzen mafia, kompazen ba epeixotok e, eh, bilduti eh, tirua bururat, luparra batekin zen, eta luparra, luparra da harma bat kanoia laburtia, zi, segatia. Eta beraz, e, tirua tiratzen dela, izi barreatzen dira konstelazioen batean. Eta hala, hala, geho, hainako xantza izan zen, e, ahuldia izetemita e, manera hortan tiruain e, baliba, eta e, kendu halukat zaskoten, buru ezurrian barneat, pasatiak etzienak eta xofrotinak. Ta lupara hori, e, leheno, e, eh, otsuen nemoran, otsuen iztat du lupa, digelduzako izena, lupara, eta hori, palermeko, ba, Siciliako mafiakoek zuzten holako e, zerak eritzen. Ta horiek horiek, hiltzale horiek, hori, ziren eta ez egiten nor nun behar zuten hil. Eta juna zentzilaik hemen berian bazuzten erakusliak. Holakoa behauk hil edo halakoa behauk Eta somitaldiz erakusle horiek trompatzen ziren, eta konbazun gure hauzoko eh, nausiain iloba, e, e, edo, edo ziburun, garbitu zuten, eta galekoek, eta etzim deuze ikusteko, eta egin, eta jose. Eta horrean, erteko nola jokatzen zien bestiak beren terrorismoa egilan, eh? eh bandil ofizialak, untsalaz preso sartzeko partez, sozian truk, iten zuztenak. Ta behin baionan, ene kurzi batek atxigitzen ziren ustatia, hori panoko, atxigitzen ziren. Monbar dela kua? Eh? Monbar, ba, ene kurzi lehena, kaxa Eta... hart egiten zien eran eskuala zelakotz eta eskualduna zelakotz eta errepusiatu anitz, ba, ieslari anitz, eh, beren eh, basoaten edateko taula. Eta han e, hiltzale batek, galeko hiltzale batek, e, tiratu zitin, zitin, tiratu zitin, kolpatu ez da gizuma eta lasterka eskapatu zen. Eta gehiletik segitu zien gure adiskide batek, txotx, siberotara, txotxeke bai, enturaz, txotxeke ba, eta eta etzen bertzen izan, horako atzutan ikusten da, jendeak nolako balioa izan dezaketen. Besti, garbitzen altzien, hilzalio, profesionala zen. E, eta gelditu zien gizona. Eta gizonak ukantzien aizina, bere eskutan zien, eta pistola botatzeko, e, aturri, ba ez aturri dat, ez, e, errobi, bai honan pasatzen den, errobi dat pasatzeko, gero polizia garrapatu zutena eta jola arrastatia izan zen, eta poliziakuek, bai erantzuten, zuten, ba, hori, eta ekonomikoki gertatzen ziek, hori espainoler, bat hiru, eta eskualdun garbituik, eta ez die prima emaite gukain, eta uh, hi, hiltzalia arrastatia baita. Gusten du, jarri batez, bisori, eh, hilketa ere usitu zian, baina espainoler ez deuze gostako. Hori, hemenko poliziek esplikatzen. Eta bururatzeko, beraz, eh, nondira gure lagunak, ze bilhakatu eh, eramanek izan zitian opait? Mm, ba, ordean, median, luar alderdi hortat edo izan zian jakin. Azinia rezidanz. Ara, ba, horago zait. Na, ez zitian luzazan egon. Eta, e, eh, gioi, gioztik segertatu den, eustakio garbitu, ba, nik uste bere buria berak intzien, in isartarako baldintzetan gertatu eitzen. Eta, e, e, txomin, altxerren, hilzitean, hilatu. Eh, negoziatzen aizela eta? Bai, bai, bai. bai. Horrean, bai, ara hori de, ara ba, ez dena aski jakina, publikoak ez dakina, ten hori hartan hua aintzindarita zian, edo aintzindarit bat, hasteko, garrantzitsua, eta negoziatzen ari zian espainolekin. Ba, ordukoz deia ziatuste Madrilek eh, desiratzen zien geldizainetakoa. Pentsatzen zitean, eskualerriari buruz, hor bazutela giltza bat xoragarria, eta etain estakurian segitzen altzutela biziki luzaz e, e, zapatzen eskualerria. Eta hal bazuten asimilatzen. Eta Espainiako arrazo ekonomiko eta bestiak estaltzen. Bai, hori bera, ba, bai. ba, ba. hori gaitzeko jokoa zitean. Nun Nekin ziradianak nora tiruana dera ustate hoietena batzu ies basi izien berdinak bestia lurpian dituzte etzanak nundi dira gure laguna Mutil, azkarreta alegrina Utsi dira de alorru jana Utsi andre alarduna Ekia hango izerritik Mikeleako mendit oian ondotik, jelkitzen zizaukulari, baratzian guerneri, bihotza boskari hori, lanari jokatzen ginen atsegini. Nundina gure lagunak, mutil azkar eta alegrina Utsi dira de alorroiana Utsi kere andre alarguna Ekaitzak kantzirenia Eskua elgarri eman dugu askotan Geure lanaren honetan, gindu erlako zkogotan, ari ginela joletan, iraultza egiten euskal herrietan. Nundi da gure lagunak, mutil azkarreta alegrina, utxidik gade aloro jana. Utsik ere, Andre alarguna. Etxaia zauku bermatzen, berele gezikinare guri botatzen, nolan bere pian gauzken gure zauri ez jostatzen, gure nigarrez irriten, lakedu madari karitzen. aritzen. Nundira gure lagunak, mutil azkar eta alegrina utzi utzik ere andre alarduna. Ahoan hesuria barnian faltsukeria, ustelkeria, betiko debrukeria. Bainan horregun berria, heldu zaio lazgarria, hasarrez mundu bat duke jazarria. Nundira gure laguna, mutil azkarreta alegrina, utxi dira de alorroialna, utxik kere Andre kere Andre alarduna. zertan urentzen den utxu mandoka, eskerak ebeti bezala gue kolaborazale fidelei, Charles Bidegen, eta oai berriki agertzen zaikun egoitz urrutiko etxea, eta eniaute etxamendiei, nik ene aldetiko betiko ber mantraekin jinen itzaizie, izan ahalbezain zorion txu egin egin ahalak, ahirosoka lot zorionai eta espalimazide heltzen goiz guzi ez egin ariketak atiatia mila popo eta atiatik beste behin bat arte.